La homo atingis sian evoluan limon. La olimpia slogano pli alten, pli rapide, pli distanzen estis considerata valida ancao por la generala evoluo de la homo. Sed nun, lau franzai esploristoi, la biologiae limoi de la homo sapiens estas atingitai la homo alvenis ce la fino de siai biologiai evolu eblezoi. Ne dauros la gisnuna tendenzo, che ciu generatio crescis pli successe o la antaua, rilate al grandezzo de la corpo, vivo dauro, cae corpa productivo. Tio resultas el geneticae factoroi, cae ancao el mediae aspectoi. La esploristoi el Pariso concentrigis pri la menciitai etsoi de la homo, cae tiui etsoi, malgrau daurai progressoi en nutrado, medicino cae scienzo, ne plu pli fortigias. Rilate al evoluo de la grandezzo de la corpo, tio estas pruvebla per amplexa datumaro. Exemple virinoi, quiui nascigis en la iaro 1996, estis average je 8,3 centimetroi pli grandai olvirinoi de la iaro 1896. Dum tiui cent iaroi la averagia corpo grandezzo de viroi crescis je 8,8 centimetroi, sed en la ricae landoi de Occidenta Europo cae Norda Americo la evoluo de la corpo grandezzo stagnas de proximume tridec iaroi. En quelcai malriciai africai landoi constateblas ec malcresco tiurilate. Ion similan raportas la esploristoi pri la evoluo de la vivo dauro. De la iaro 1900 gis la iaro 2000, pli longigis la vivo d'auro ecte la nascigio en plei multae landoi cun alta viv en speso, ie circa o iaroi, cefe pro reducto de la infana mortezzo per pli bona nutrado, higieno, vaccinoi, cae aliai medicinae progressoi. Sed ancao tiu rilate, dum la pasintai iardecoi, la cresco mal rapidigis, la gis nun proveble plei agia homo de la mondo, la francino Jean Calment mortis en la jaro 1997, cun cent dudec du jaroi, cae cent sestec quar tagoi. De tiam, neniu homo atingis pli altan agion. Por la analiso de la corpa productivo, la esploristoi referenzas precipe al sportai recordoi. Ecte la 1980-ai jaroi, la jarai recordoi en multai sportoi appenau autute ne plibonigis. Cai ancau exter la sporta sfero, longtempai studoi montras en occidenta Europo cae Scandinavio, che la persistivo, cae la forto de iunai viroi, tra la iaroi mal crescis. Nun, char la limoi de la homa spezio estas conatai, ciui nazioi certigu, che plei multai homoi en la unuopai landoi attingu la supran limon de la productivo, scribas la esploristoi, cae ciam tiu lima nivelo estos attingita, tiam oni attentu che ne ocasu mal cresco de la evoluo, ec se tio estos multe costa. Tiu celo estos unu el la plei grandai de fioi de citiu iar cento.